да ве подставаме кај мејата сабота, постојав едно прашање за размислување. изразив надеж дека ќе го паметите тоа прашање до, до денес, дека нема да изветре во текот на работната седмица. Не знам трајче дали го запамти. <laughs> Но и да не го запамтил, тој има сигурно напорна седмица. Кој беше прашањето? Значи, Иако реков дека ова тромесечие нема да зборувам, како што беше случај предходните три на тема оправдание со вера, затоа што самата библиска полука што се преучува зборува на таа тема, па јас повеќе сакав и веќе започнав со некои старозаветни библиски текстови, кои што на некој начин ги поврзувам со Новиот Завет. Оваа сабота најавив еден исклучок од единствена причина што во предходната библиска лекција, таа значи што се проучуваше мејатата сабота на 22 една многу битна тема, едно многу битно прашање остана недоречено, не, значи неодговорено до крај во самата лекција. Во меѓувреме открив дека индиректно авторот дал одговор сепак на тоа што го барам, но во друг одсек и на друго место, а не баш таму каде што беше поставено прашањето што значи поимот оправдание. Че значи, само зборот оправдание. <clears throat> Јас ке ве повикам, ако ги имате библиските полки со вас, да отворите во одсекот од недела, но за предходната лекција, што значи тоа ќе биде во неделата 16. октомври, Значи, последната недела беше неразумни галатјани, но пред тоа недела дена прашањето за оправдувањето, за оцекот од недела 16 октомври, каде што се постави прашањето што е тоа оправдание, авторот на библиската полка го дал следниот одговор, И пред да го прочитам одговорот од овој одсек, значи да се подсетиме, бидеќи вие сигурно сте го читале сето тоа, би сега да кажем дека Не сакам да оставам впечаток, дека сакам да ја критикувам полуката и авторот. Бидеќи овој автор многу пријатно мене ми има изненадено со неговото свакење на галатјаните и воопшто Павловата теологија. Не случајно е човекот професор по Нов Завет, иако ми е малку чудно што е професор баш во еден коледж што не го бие добар глас, Уала Уала коледжот во државата Вашингтон, еден многу екуменистички коледж, кој што дури слушнав, кога бев прва година во Хартланд, слушнав дека заради смртта на Јован Павле II, и тој адвентистички коледж ги, ги ја спуштил, <laughs> ги спуштил, ги спуштил знамијата на половина копија. Значи, жалеле адвентистите што умрел Јован Павле II. Како и да е, да се вратиме на темата, авторот даде ваков одговор во врска со оправданието, што значи оправданието. Вели, оправдувањето или оправданието е правен термин кој се потребува во судниците – само го читам тоа што беше запишено во тој одсек. Поврзан е со пресудата која ја изрекува судијата, кога објавува дека некој е ослободен од обвинението кое е подигнато против него. Оправдувањето е поим кој е спротивен на осудата. Освен тоа, бидеќи зборовите праведен и исправен, доаѓаат од ист грчки корен, и бидеќи така не е во англискиот јазик, а и кај нас е така, праведен, исправен, праведност, оправдание, се се тоа исти корени. Кога некој е оправдан, значи дека се смета за праведен. Според тоа, последната реченица од овој пасус, според тоа, оправдувањето опфаќа и повеќе отколку самото помилување или проштавање. Тоа е точно тоа е прогласување дека таа личност е праведна. И ова е точно. Мегутоа, што е тоа што е баш во овој одсек недоречено? Врс основа на што Бог ја прогласува таа личност за праведна? Врс основа на што поранешниот грешник, покајаниот грешник, помилуваниот грешник, како и да речеме, Бог го прогласува за праведен. Тоа беше прашањето. Самото помилување, самото проштевање, дали некој го прави праведен? Например, го споменав тој пример, мејатата сабота. Ако некој вам нешто ви украл, и вие тоа кога дошло време, сте му го простиле. Дали вашето простување го направило него праведен? И да речеме, некој ви должи пари, должник вие, и ете, не ги враќа, не ги враќа, не ги враќа, не ги враќа, И да речеме сте му ги простиле, ако сте одлучиле тоа да го направите. Дали вашето простување не го прави праведен? Како никогаш да не ви бил должник. Или во предходниот случај како некој никогаш да не ви го украл тоа нешто. Не. Напротив, знаејќи го таквиот, вие многу подобро ќе се чувате од него и многу повнимателно ќе носите одлуки дали ќе му позајмувате пари на таквиот или дали ќе имате доверба во таквиот. Со други зборови, проштевањето и помилувањето не ги менуваат историските факти. Ако еден криминалец кој што требал да биде осуден, бил осуден и требал да биде погубен со смртна казна, биде помилуван, дали тоа не го прави праведен? Како никогаш да не бил криминален. Со други зборови, дали самото помилување, да речеме, што го издава некој гувернер или председателот кај нас, така наречената аболиција, дали самото помилување значи дека власта признала дека била дека не била во право кога го осудила криминалецот? дека всушност криминалецот бил невин. Не значи тоа. Значи, се задржува вистината дека тој бил виновен, дека тој бил осуден, и помилувањето не значи негирање на таа вистина. Помилувањето значи дека му е дадена милост, што не му следува. Но тоа само по себе, значи простувањето само по себе, никого не го прави праведен. Простувањето и помилувањето само по себе никого не оправдува. Со ова реченица јас веќе одговорив што значи да се биде оправда? Еве зашто Вагонер во своите книги често пати истакнувал дека оправдание значи да се стане праведен. Да бидеш направен праведен. Тој одговор, значи одговорот на Вагонер кој што е наједноставен пред се, што значи да се збогатиш, да станеш богат. Што значи да осиромашиш? Да станеш сиромах. Што значи да се здебелиш? Да станеш дебел. Да ослабиш? Да станеш слаб. Што значи да се оправдаш? Да станеш праведен. Тоа е тоа што Вагонер го нагласувал. Толку едноставно, толку логично. И тој одговор го немаше. Баш тој одговор го немаше. Вака како што гласи овој оцек, значи, да, оправдувањето опфаќа и повеќе отколку самото помилување или проштавање, да, тоа опфаќа, тоа е прогласување дека таа личност е праведна, но врз основа на што? Ако таа личност не станала праведна, тоа како може да и се засмета праведна? Како може да се прогласи за праведна? Бидеќи внимавајте, предходните реченици што беа прочитани, оправдувањето е поем кој е спротивен на осудата и така натаму. Не се однесуваат во случајот на нас, грешниците. Значи, ако некој човек е обвинет на суд, Иако бил оправдан, што значи судот заклучил дека обвинението не е вистинито, дека обвинетиот е всушност невин, тогаш тоа е оправдание. Значи, докажување или покажување дека таа личност е праведна. Например, Пилат, кога изјавил не наоѓам во Христа никаква вина, тој го оправдал Христа. Исус никогаш не погрешил, обвиненијата против него биле лажни, и според тоа, што значило оправданието во Христовиот случај? Значило ова прво значење, што го има овој поим, да, да се покаже дека некоја личност, обвинета за нешто, е всушност невина, дека обвинението паѓа и дека таа личност е праведна. Но дали тоа значење на зборот оправдание важи за нас? Дали тоа важи за грешниците кои што де-факто биле престапници и грешници, кои што де-факто го погазиле Божиот закон, кои што де-факто ги прекршиле Божите заповеди? Значи, за нас оправданието не може да значи покажување или докажување дека личноста не била виновна, бидеќи ние сме биле виновни. Ние сме виновни за гревовите кои што ги правиме. Тога што може да значи оправданието за нас во нашиот случај? Врз основа на што Бог може нас да не прогласи за праведни? Самото помилување и проштавање не е доволна, тоа не не оправдува. Каде авторот на пулката го дал овој одговор, ама не во овој отсек. Го дал индиректно во еден друг отсек, во последниот отсек, кој што, барем ние тука се секија мејата сабота немаше време него да го проучиме, Очигледно темата беше многу тврда храна и за сестрата што ја водеше библиската полука тогаш, бидејќи таа премногу се задржа на поимот вера. Всушност, пуката требаше да обрнува повеќе внимание да објасниме што е оправдание. Вера знаеме што е. И сме зборувале за вера. Во последниот оцек од 20. октомври за таа лекција, дали верата го поддржува гревот. Внимавајте што кажува истиот автор, откако цитира стихови од Галатјаните втора глава. Вели, Павле заклучил дека докажувањето со неговите противници е едноставно бесмислено. Прифакјањето со вера прифаќањето на Христа со вера не е неважно. Тоа не е игра на небесно претворање, во која Бог го прогласува човекот за праведен без никаква вистинска промена во неговиот живот. А ова е тоа што веруваат протестантите. Протестантите и новата теологија го веруваат ова, дека Бог ќе те прогласи за праведен без никаква вистинска промена во твојот живот. Ти пак ќе си бидеш грешник, ти и утре заутре ќе си грешиш и од тоа нема бегање, бидеќи си во такво грешно тело. Па таа теологија почнала да измислува дека морал Иисус да биде во некој друго тело, штом тој никогаш не сгрешил. Па ако е така, значи тој не бил еднаков како нас. Па ако е така, значи тој не може да учествува во нашите слабости немаше да има сочувство со нас, не ги разбира нашите слабости, па ако е така ни требаат мари, ни требаат светци, ни требаат еден куп други посредници, за да дојдеме до Исуса, а преку Него да дојдеме до Бога. Видете каде ќе ве однесе новата теологија на протестантизмот, ќе ве однесе во срцето на римокатолицизмот, од каде што искочила. Значи, овде авторот признава и истакнува, значи во во оцакото четврток за истата лекција, дека Бог, за да го прогласи човекот за праведен, треба пред тоа да што? Човекот да стане праведен. Да настане една радикална промена во неговиот живот. И потоа тој објаснил која е таа промена. Значи, спротивно на тоа, прифакањето на Христа со вера е исклучително радикален чекот. Тој опаќа целосно единство со Христа, единство во неговата смрт и воскресение. Зборувајќи со духовен јазик, Павле вели дека сме распрати со Христа и дека нашите стари грешни патишта кои имаат корен во себичноста се отфрлени. Ние сме направиле радикален прекин со минатото. Се е ново и дори го наведува од 2 Коринтијаните 5.17, ние сме родени во нов живот во Исуса Христа, воскреснатиот Христос живее во нас, секојдневно да правејќи да стануваме се послични на Него. И затоа во последниот пасус верата во Христа според тоа не е изговор за греф, туку повик на многу подлабока и побогата заедница со Христа од онаа која би можеле да ја најдеме во религијата втемелена на законот. Што значи, единството со Христа, да се има Христовата вера, која што оправдува и посветува, значи да се биде далеку поправеден од праведноста која што може да се добие <coughs> од законот. Кога ние, луѓето, сакаме да го држиме законот. Или фарисејската праведност. Затоа Исус рекол, ако не биде вашата, Матеј 5.20, Ако не биде вашата праведност поголема од онаа на фарисеите и книжевниците, нема да влезете во Царството Небесно. Е што сега, треба да бидеме поголеми фарисеи од тие? Да бидеме поголеми легалисти од нив? Има адвентисти кои што така го сфатиле тоа и се одволили и формирале така наречена мала заедница, во која што фактите покажуваат, се обидоа луѓето да бидат поголеми фарисеи, поголеми легалисти, построги, поконзервативни од овие во големава заедница. Но не, Исус не зборува за тоа. Исус зборува, треба да биете родени од озгора, треба да биете ново создание. Роденото од тело е тело, роденото од дух е дух. Тогаш, како тоа верата оправдува? Како тоа верата може да те направи правен? И со тоа доаѓаме и во до лекцијата која што денес ја проучувавме и да повторам само една мисла од одсекот од вторник. Значи, Аврам поверува во Бога и тоа му се засмета во праведност. Да подсетиме, Павловите противници биле тие кои што, како што рековме утрово, ја нагласувале Аврамовата послушност, Аврамовите дела, се тоа што било само последица на неговата вера. За да ги направи Аврам тие дела, тој веќе требал да биде праведен. Само праведен може да прави праведни дела. Грешник или неправеден човек може да прави само какви дела? Може да прави само грешни дела. Според тоа, за да некој грешник почне да прави праведни дела, што треба да се случи пред да почне да прави било што? Треба да стане праведен, да настане радикална промена во неговиот живот, или треба да биде оправдан? и со други зборови. Тој треба да стане праведен, за да прави праведни дела. Тој нема да стане праведен со тоа што ќе почне да прави праведни дела. Ако Аврам не верувал во Бога и ако не бил оправдан со таа вера, тој немаше да направи ниту едно од овие дела. Што? Јас да го напуштам мојот град, да отидам во таа пустелија. Ма не доаѓа предвид. Што ме тереш да сечам парче од мојата кожа, па крварање, па глупости, па у, компликации, па можем да умрам, па инфекции. Какви све изговори може да најде некој неверник кога се Божите заповеди во прашање? како што рече брат Борче Утрово, дјаволот може да ни намести еден куп логични изговори. И тоа напишто не изгледа логично. Оно што било побарано од Аврам да го, да го направи, не знам кој од нас би го направил. Еве, слушам, имало некој закон кај што владата им нуди плата на оние што се родени во село, од градот да се вратат во село. Па не знам кој тоа го прави, кој, кој го напушта Скопје, дури кога им се ветува цела плата, само за да се вратат во село и да работат на нива. Без оглед како ќе им оди таа работа со нивата. Но ете, некоја гаранција дека, дека нема да зависат од од таа работа, ќе имаат некакви, некакви други приходи. Мегутоа, Аврам немал такви гаранции. Кога бил повикан да го напушти Ур Халдески и да отиде во непозната земја, во, во пустелија, или како што се употребува еден збор беспаке. Малце ми е смешен тој збор. Аврам не добил никакви гаранции. Дали кога Бог ќе ве повика да направите нешто, ви дава гаранции од нас? Или треба да се отповикате со вера. Зборот вера не подразбира гаранции. Ако имате гаранции, тогаш не, не, не да ви треба вера. Меѓутоа, Аврам поверувал на Божите ветување и самата таа вера не го променила, го облагородила, самата таа вера го оправдала. Тоа му се засмета за праведност уште пред да излезе од Ур, тој веќе бил оправдан затоа што поверувал во Божите вето. Уште пред да се направи делото на кое што го повикува Божијата заповед, тој затоа што верува во Божијата заповед, веќе е оправдан. И само затоа може да го направи тоа. Или ги споменавме тие две искушенија, да се излезе од удобноста и обрезанието како заповед, но ајде да речеме ако, ако на тоа и ке сме биле спремни на негово место, кој од нас би бил спремен да го жртува својот син? на Божија заповед. И што мислите, дали Аврам имал искушение од типот, па дали ова е стварно Божја заповед? Па дали он е Бог на кого сум му служил толку децени, дали тој Бог на вистина ми се јавил и ми кажал ова да го направам? Бидеќи ја, како што знам, тој Бог не е ваков. Да бара, кои богови барале луѓето да принесуваат човечки жртви? Кои богови барале луѓето да принесуваат човечки жртви? И тоа своите деца. Тоа го барале паганските богови. Тоа го барале демоните. И сега, ако Аврам од Бога добил заповед да го направи истото, колко било природно, лесно и едноставно да си помисли, па ова не може да биде Бог, ова сигурно некој демон ми се јавил. Колку логичен изговор да не го направи тоа. Меѓутоа, Аврам премногу добро го познавал Божиот глас. Аврам знаел дека е тоа оној Бог кому му служел толку децении, кој што сега му се јавува тогаш кога он самиот има 120 години, да го принесе на жртва својот син, Зошто Аврам го направил тоа? Зошто бил послушен на Бога, дури и на таа заповед? Новиот Завет не дава одговор на тоа прашање. Затоа што предходно верувал. Во што верувал? Што вели апостол Павле во Евреите 11 глава? Што е тоа што Авраам верувал за да го даде на жртва својот син? Значи, Колку логичен изговор. Па, еве уште една причина да се сомневам дека тоа бил Бог кој што ми е дал таа заповед. Па самиот тој Бог ми рекол дека јас ќе го добијам овој син за да стане наследник преку него. Значи, и од него да излезат цареви, да излезе народ како морскиот песок, како звездите на небото. И сега, ако јас го заколам тој син, Како ќе се остварат овие Божји ветувања кои што истиот Бог ми ги дава? Еве прилика Аврам да, да можел да се направи попаметен од Господ и да рече како тоа, па, па ако е така, тогаш не може да биде ова другото што си ми го кажал. Меѓутоа, апостол Павле не вели Авраам верувал во воскресението од мртвите. Тоа што било проблем на еврејското свештенство да верува дури во Христово време, бидејќи тие не верувале во воскресение, се докејте не верувале ниту во постојање на ангели, ниту во воскресение. <clears throat> Едноставно била едни така полуматериалистичка религија, Аврам бил тој што верувал во воскресението од мртвите. Тој знаел дека за Бога не е проблем и мртвиот Исак да го воскресне. Е сега, може би сите од нас тука, и не сме тука многу, <laughs> можем да гарантирам дека сите од нас, сите од нас тука ќе речеме дека веруваме во воскресението од мртвите. Всушност, ние само исповедаме дека ќе има воскресение од мртвите. Но, дали ние би го приделе на жртва својот син, ако Господ ни дал таква заповед? ако тоа го направиме, тогаш ќе се покаже дека веруваме во воскресение од мртвите. Значи, се додека верата не биде испитана со некое конкретно искушение, не може да се открие дека е вера. Може да биде само вероисповед. Затоа, протестантите и голем број христијани воопшто не прават разлика помеѓу вера и вероисповед. И тие мислат се спасуваме со вера, мислејќи по тоа дека се спасуваат со нивната вероисповед. А, јас го признавам Христа, јас го прифатив Христа, јас се крстив, јас дојгав во, во црква и затоа не е важно дали грешам или не, не е тоа важно, Важно ќе бидам спасен со вера, мислејќи притоа на својата вероисповед. Апостол Јаков таа вероисповед формална ја нарекува мртва вера. Ние не се спасуваме, не се оправдуваме со вероисповед, туку со вера. И верата е нешто што се има уште пред да се покажат неизините дела. Уште пред да се направи тоа што Бог го бара, уште пред да се покаже послушноста на дело. И сега би сакал тука да завршам со една друга мисла од Вагонер, која што за која што не очекувам и не верувам дека ќе се спомене било кога во оваа библиска полука или во било која библиска полука, Дали забележате дека повеќето христијани под послушност ја подразбираат ги подразбираат значи самите праведни дела. Например, денеска прочитавме исто така дека а, темел за Аврамовото оправдание не била неговата послушност, туку неговата вера. Значи, под послушност се подразбира Аврамовите дела. праведните дела, тие кои што биле е, одзив на Божјите заповеди до него. Но дали знаете како Вагонер ја дефинира верата поинако? Тој ги изедначил овие два поими и вели верата е сама по себе послушност. Зошто? Затоа што откако човекот ќе поверува, штом човекот поверува, тој е веќе така оправдан, веќе се наоѓа во таква состојба да е спремен да направи се што Господ ќе побара од него. Значи, само по себе покорност на Божиот глас, на Божијата заповед. Верата дојга од слушање, слушање на Божијото Слово, вели апостол Павле. Верата е таа што инспирира љубов кон Божијото Слово, што значи подготвеност за послушност. Може би никој, никој во христијанскиот свет не бил и нема да биде спремен да отиде до таму да ги изедначи верата и послушноста. Мегуто тоа е една длабока вистина. Често пати се наведува примерот со разбойникот на крстот. Како пример на некој што бил оправдан со вера и без да направи никакви дела, бидејќи не ни можел да направи додека висел на крстот. Сепак, разбойникот направил некое дело. Тој го признал Исуса Христа, тогаш, кога сите други се откажале од него, дури и Христовите ученици. Тој го укурил својот колега од истата секта, од истата политичка партија или банда, како сакате, со кој што пред тоа ги работеле нечистите валканите дела, валканите работи, отворено и храбро. Што му дало на тој разбойник таква храброст да може да го признае Христа, да го признае својот греф и да го укори својот поранешен колега. Неговата вера. Верата која што веќе била зачната пред да се случи сето тоа во неговото срце. Верата предходи на сите тие дела. И затоа е голема вистината дека за да човек прави праведни дела, за да човек го врши тоа што Бог го бара од него, за да човек го исполни законот, ако сакате, тој веќе треба да биде праведен пред тоа да бил оправдан пред тоа. Пред да се случи било какво дело. Пред да се види било какво дело од негова страна. А тоа оправдание, тоа ново создавање, тоа ново раѓање, Господ го прави само преку верата на тој поединец. На тој човек или на таа жена. И повторно велам, не преку неговата вероисповед. Вероисповедата само на почеток е еднаква со верата. Но подоцна вероисповедата се останува вероисповед. Но верата е нешто што секогаш одново и одново се испитува и се докажува низ секојдневните борби и секојдневните искушенија. Дали ќе се издржи или ќе се падне? Дали ќе се победи или ќе се падне? Времето повторно ни побегна, но и јас повеќе нема да должам за оваа тема. Само ќе резимирам дека Бог го прогласува човекот за праведен врз основа на тоа што тој веќе го направил човекот праведен, И само тогаш кога човекот е веќе оправдан, значи кога е веќе станал праведен, само тогаш има смисла Господ да му го засмета, да му ја засмета Христовата праведност и за целото негово грешно минето и да го, да го гледа тој грешник како никогаш да не сгрешил. Значи, засметувањето на Христовата праведност, дури и за минатото на тој човек, Има смисла само ако човекот веќе станал де факто праведен во сегашноста. Ако го доживеал тоа оправдание со вера, тоа ново раѓање или ново создавање, ако се бил оспособен за правда, бидејќи пред тоа бил способен само за грех. Дали сме го доживеале новото раѓање, новото создавање? Не ни остане време малку за една друга тема, која што Дејан ме праша попладнево. Дали тоа значи дека секојаш кога грешиме и секојаш кога се каеме, значи секојаш одново и одново се раѓаме? Не, тоа не значи тоа. Господ само еднаш умрел, еднаш воскреснал и нема да умира повторно и да воскреснува повторно заради некои наши гревови. Но ако ние еднаш сме се родиле одново, како што сме се родиле прв пат физички и телесно, и ако потоа не живееме постојано во Христовата праведност, значи нешто не е во ред со нашата вера, тогаш најдобро таквата состебе може да се спореди со кома. Со пагање во кома. Значи, Некој човек се родил како бебе, и дали како бебе или малце по-возрасен, паѓа во кома и цели години живее во кома, под апарати. Такви се и луѓето кои што еднаш биле наново родени, оправдани со вера, исполнети со голема радост, полет и сила на почетокот на нивното христијанско искуство, а подоцна се оладиле, подоцна паднале на испит, се вратале на некои грешни навики, грешни страсти. че тоа имаше спореди со човек кој што бил роден, се уште живе, ама е во кома. Колку мизерна состојба, од која што веќе сега треба Господ да не буди повторно, да не оживува на некој начин, да не оспособува повторно за еден здрав живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.